Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Kristus augšām cielīs, patīs augšām cielīs. Dorgī radio klausētoji, šodien saturdina, baznēca svin kunga debesīs kopšanas svātkus – Pēc augšāmcelšanos 40 dienas Jēzus pasarodēja saviem mocekļiem un runāja par dieva valstību. Gan tiem, kuri lieldienē sajāmuši kristēbu, gan arī visiem pārējiem katoļiem šos dienas ir laiks, kurā turpinājam pārdomas par baznīcas dovotu jaunu dzēvi Kristu, kā tas atsaklojās svātos misis lasējumos. Šodien šajā svātku dīnā Atceramies, ka 40. dienā pēc lieldienām mēs pieminam Jēzus uzkopšanu dabasūs. Tamā dienā Jēzus aizveda savus mocekļus uz kādu vītu orpas pilsētas, un noteka, ka jam tu svietējot, iznūtīm nu atsatolinojās un tika uzņemts dabasūs. Tā lasām Lūkas evaņģēlija 24. nūdaļā. Kopš to brīža Jēzus var būt klātesošs jebkuram, jebkur un jebkot. Baznīca svin Kristus debesu kopšanās dienu, ceturtdienu, tātad deviņas dienas pirms vasaras svētkiem. Dažkārt debesīs kopšanas svētki tiek porcelt uz nokumu svētdienu, un uzlūkojot baznīcas liturgiju, tur šo šo svātku liturgisko krosa ir bolta. Varētu sacīt, ka Kristus savu misiju virs zemes ir pabeidzis. Ziemassvētku naktī viņš atnāca pasaulē, tagad viņš to atstāja un aizīja pie tāva, lai saustos pie jo lobos rūkas. Psalmu grāmatā 109. psalmā mēs lasām, Kungs sacīja munam kungam sirdīs man pa labai rūkai. Šī dīnā pīzapildās Dāvida vordi. Kristus ir nosasiedījis gudrības trūni, kā uzvarētājs īsi dabasūs, vazdams sev leidza gūstekņus, uzvarētūs, un jautājums, kas ir šī uzvarētība? Tie esam mēs, izsmūs, uzvarēja ar savu lāmprotēbu, jo mīlestība mūs sagīvstēja, es uzkope dabasūs un arī todēļ, lai tur sagatavotu mums vītu. Šī svātki, varētu sacēt, mums ir liela prīces dīna. Te ir mūsu cilvēciskos dobas paaugstinošanas dīna, un savu apskaidrotajā mīsā Kristus uzkope debesīs un paliek tur mūžēgi. Mums ir jāsaprīcojās, ka Dievs mūsu nabadzīgo dabu ir tā paaugstinojis, un topiec baznīca dzīt šos dīnes prefācijā is uzkopē dabasūs, lai mūs darētu par savas dīvišķos dabas leidsdalībnīkiem. Daudzos baznīcos pirms eh, svātos misis lielos svātos misis notiek procesija. Un, protams, šajā procesijā tiek nests krists, tiek nesta augšām cēlušos kunga Jēzus statuja, un pēc procesējas paceldams kristu un nulaizdams tu, prīsters dzīt, es aizēju pie muna tāva un jūsu tāva, pie jūsu dīva un muna dīva un tu atkārtoji trīs reizes, un nobeidz ar attīcīgu lūgšanu. Un pēc tam sekoja svāto mise, kā īrosti, evaharistisko liturgija, un, protams, šai statujā, kas tika nasta pēc svātos mises, tiek aiznesta uz zakristiju. Protams, varētu sacīt, ka simboliski nosaslēdzās vīna lieldienu laiku liturgisko daļa. Divi Jēzus mocekļi goja uz zem mausu, pats Jēzus goja kopā ar jim. Par ko jūs īdami runājat? Jistim vaicāja, tu laikam esi vienīgais, kurš nezini, kas šamos dienos notika. Jēzu, kas spēja skan Dīnes katehēze, un šodien Kunga debesīs kopšanas svētku dīnā pordomojam šo notikumu, tāpat pordomojam arī par vasaras svētkiem. Bet eh, zinām, ka pēc Jēzus uzkopšanas dabasūs, kā lasām apustuļu darbu pirmajā nūdaļā, mocekļi atsagrīzēs Jeruzaleme, kurī lūdzās un gaidēja, kad atnoks palīgs svātais gors, ko Jēzusim bija apsūlējis. Arī mums šos deviņas dienas starp Jēzus uzkopšanu dabasūs un vasaras svātkiem ir svarīgs laiks, lai sagatavotos un lūgtos. Lai arī mēs esam sajāmuši svāto goru kristēbas un īsteprinošanas sakramentā, mēs lūdzam, lai mums vēl vairāk tiek dovotas svāto gora dāvanas. Šo deviņu dīnu lūgšanas laiku sauc par vasaras svētku novennu, bet lūgt novennu mēs varam jebkurā laikā. Tas nozīmē konkrētas lūgšanas, lūgt deviņas dīnas pēc kortas, un parasti šom lūgšanam tiek izraudzēts kāds īpašs nūdums varam uzsākt novenus lūgšanu deviņas dienas pirms skaida svarīga notikuma, piemēram, pirms kāda eksāmena, slimībā, pirms operācijas, pirms kāda nopietna darba vai notikuma, vai arī pirms kāda svāto svētkiem. Un tādā gadījumā savas novennes laikā varam pīsaukt šo svāto aizbildnīcību. 50. dīnā pēc liedienēm mēs svinam tūlīt, kai svātais gors osuras svātkūs nūnoca par apustuli un jaunavu Mariju. Pīpildēt ar svātū goru apustuli vairs nespēja klusēt par dīva mīlestību, kas dovota visiem cilvēkiem. Un šo notikumu varam atrast apustuļu darbu grāmatā, otrajā nodaļā. Im vienkārši vara Im vienkārši vajadzēja īt un sludināt labo viesti par Jēzu. Ik viens, kurš bija dzirdējis jo vārdus un kurš lūdza kristēbu, tika kristēts un uzņemts baznīcas kūpīnā, un viņi bija uzticīgi apstuļu mocēbai, kūpēbai, maizes laušanai un lūgšanai. Un lasot šo apstuļu darbu grāmatas otru nodaļu, arī mēs varam jimta arī pirmos kristīšus par paraugu, veidojot mūsu nu, attīcības, draudzē un attīcības ar dīvu. Šodien svātais gors joprojām paliec visai baznīcai ticēt Kristum un darīt labus darbus jo vordā. Jis mums paliec un pīpilda dīva gribu šajā pasaulē. Un varētu sacīt, bet arī ir vasaras svātki, rūti nozīmīgākie goda svātki pēc lieldinēm un liturģisko krosu ar sarkano, kas simbolizēja uguni, mīlestību un svēto gora spēku. Protams, ja runājam par vasaras svētkiem, tad vasaras svētkiem arī ir vigīlija, un 10. dienā pēc savas debesīs uzkopšanas Kristus nosūtīja apustulim svāto goru, un svāto gora saimšanas dīnu mēs saucam par Vosuras svātkiem, tātad baznēcis godā ir šie lelokī piedējī svātki, ar kuriem nūzaslādzās arī lieldīnu laiks. Un, protams, sagatavoties šim svētkiem, mēs saprotam, ka e, šos lielos svētkus īvada arī vigīlija. Ugrok tāpat kā lielajā sasdīnā, arī Vosuras svātku vidgīlijā svietēja kristēbas sīvdiņu, bet arī šajā dīnā kristēja tūs, kas kaut kaidu īmaslu dēļ navarēja pīmt kristēbu lielajā sasdīnā. Un tas atgodinoja, ka Vosuras svātkūs viss atsajaunojās un atsadzīvinojās. Svātais gors izlēja par apustulīm, savas goreigos dāvanas, un tāpēc arī vēl tagad Osaras svētku vigīlijā svietēja kristēbas ildiņi. Un, protams, vigīlijā saistās ar to svētku sagatavošanos, kas stāv priekšā. Ja runājam par vasaras svētkiem, pirms aleluja un evaņģēlija, tik dziedota svēto gora sekvence. Un misijas beigās, tāpat kā Lieldienu oktavas laikā, mēs atkal dzirdam šo saucienu eit Kristus mīrā, aleluja, aleluja. Un, kā jau teicu, līdz ar Osuras svētkiem nozaslēdzās Lieldienu laiks. Īsa mazā muzikālā pauzē un toļok arī pordomosim par šos dīnas svētkiem. Važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, veid mani pestītāji. No važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, veid mani pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs, mans pestītāji. Es esmu brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj, no važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, veid mani pestītāj, no važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, veid mani pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs, mans pestītāji. No tumsas gaisma, no naida mīlestība, no mirkļa mūžībā ved mani pestītāji. No tumsas gaisma, no naida mīlestība, no mirkļa mūžībā ved mani pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Skandīnas katehēze Un šodien kopā ar jums, kā ik ceturtdienu, ir prīsteris Mortiņš. Kopā svinam kunga debesīs kopšanas svētkus un pārdomojam par šiem svētkiem un šo notikumu. Protams, šī svētki nav jāsaprot kā atsevadējušanos no uzdorgoko cilvēka, bet Jēzus palīk ar mums visos dīnos līdz pat pasaules beigumam un tajā pašā laikā te ir Jēzus atgriešanos. Tā ir tad, kā jau uzsvieru, ka mūsu dieļis nunāca no dabasīm, un mūsu dieļ tur arī atgriezīsies. Pieejami pazemojumu, pilnu novi pie Krista, tādēļ tavs paaugstināja savu dālu. Dievs teik paaugstināts cilvēkā un cilvēks divā. Un te nav teorētiska patīsība, bet varētu sacīt, ka te ir ticības realitāte. Un jau vēsi pirms savas novis Jēzus saka, kad es tikšu pacelts virs šo zemes, es visus pievilkšu pie sevis. Un šo skaisto citātu mēs atrūņam Joņa evangīlija 12. nūdaļā. Šo vārdu jāga kļūst saprotama Kristus upura breidī, ko tī pīzapildās, Kristum aizēju dabasūs. Debes kopšana ir Kristus siltēbas vainagojums, divs īnoca šajā pasaulē, lai nu to atsagrīžoties dabasu gūdēba arī cilvēku svastu pie dīva, un jau velti, kaut paceļ krustu piec procesējies, teikt dzīdots, es aizēju pie jūsu tāva un mūna tāva. Taidot, līdz šam Kristus gudēba beļa apslāpta, bet ar Kristus atsagrīšanos pie tāva īs visai cilvēcei dovoja arī cerību, ka arī mēs jo mīsas lūcekļi īsam tur, kuri rīgojas mūsu divs un pestētojas. Mīlestības vadēts divs Kristus personā nūkopa no nu dabasīm, lai mēs jo personā un jo žēlestībā varētu atsagrīsties zaudētajā tievējā. Un uz ko pjūt dabasūs Kristus arī mums roda ceļa uz dabasu valstēbu un dora tū pieejumu. Un šeit mēs, ja runājam par dabasu valstēbu un tīcotīs uz to varam atrast svātajūs rakstus ļoti daudz citātu. Tamā pašā Joņa evangēlijā 12. nūdaļā Jēzus saka, kur esmu es, tur būs arī mums kolps. Šī svētki arī paroda mums, ka šai pasaulē nav mūsu mūža mojas, bet dreizok vīta, kuru mēs šķiršojam, kurā uzaturamies pagaidam, lai sagatavotos un ītu dīva gūdējumā. Un svātais Augustīns ir ir sacījis, Kristus nebija atsatolinojis no debesīm, kad no nu to nūkope, lai noktu pie mums. Tāpat jis nav toļi no mums tagad arī dabasūs atsagrīzīs. Jis bija tur augšā, bildam šeit lejā. Šī svāto Augustīna vordi ir ļoti zemīgi un liek mums arī padomot vienmēr šo saikni starp dabasīm un zemi, šo tiltu, namitēgu komunikāciju varētu sacēt. Kristus debesīs aizīšana nozīmē to, ka savā cilvēciskajā dobā izsver leidzēgs divas spākā un autoritātē – Jēzus Kristus jaunos un mūžēgos derības augstais prīsteris ir īgojis navus rūkum darinotās vietnēcā, bet pošos dabasūs, lai tagad mūs aizstovātu dīva vaiga prīškā. Todēļ Kristū balstēta kristēga cerība nav moldi, bet, kā lasām viestuļa ebrejiem, mēs turamies pie dvieselē drūša un stipra enkura, kas noenkurāts dabasūs. Vēl ticības aplīcinojumā mēs losam un aplīcinam ticēbu Jēzum, kurš ir uzkopis dabasūs, siež pie Dīva visu varēgo tāvu labos rūkas, un atkal šeit pieminēsim viestuli Efezīšim, Un viestulē Efezīšiem lasām, ka Kristus ir uzkopis augstāk par visiem dabasim, 4. nodaļa. Jēzus Kristus ir kungs, jam pīder visa vara dabasūs un virs zemes, bildams divs Jēzus ir atsagrīzis savā gūdībā un vienlaikus palīk lotas sūšu virs zemes savā baznēcā. Šie svētki mums liek par daudzom lītom, un padomot. Un, protams, tagad mazliet īsim nokamajā mūzikas pauzē un turpinosim šos dīnes pordumas par kunga debesīs kopšanu un svāto goraciutēšanu jeb osuras svātkiem. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Kā jau ceturtdienu kopā ar jums ir prīsteris Morteņš un jūs klausieties dīnas katehēzi. Šodien šajā svētku dīnā pordomājam par Jēzus debesīs kopšanu. Tātad eh, jau vecajā derībā mēs atrūnam aplīcinājumu, ka īšana dabasūs ir cilvēka dzīves aicinājuma pīpildījums un galīgais mierkis. Radēšanas grāmatā, 5. nodaļā, mēs lasām, Enoks vadīja savus gaitis ar dievu, tad jo vairs nebija, jo dievs jēme jūpī sevis. Tāpat arī izcēlējis vecos derības pravīts Elīs tika uzņemts dabasūs, jo īšana dabasu uz bija cīši saistēta ar dīva gora nūdūšanu Elisejam. Un par šo notikumu arī lasam otrajā gromatā, otro kieniņa gromatā, otrajā nūdaļā, no 9. līdz 15. pantam. Un atsagrīšanos pie dīva cilvēks ne tikai saim atolgojumu, bet atgīvs dīva leidzdaļību, jo radēts pēc dīva attāla. Ar Kristus aizīšanu debesūs, varētu sacēt, ir socījis dīva plāna galīgo pīpildējuma laiks, un saskaņa ar kunga sacēto šis ir gora un līdzības laiks, taču tas ir arī laiks, kurā vēl joprojām raksturēgi un spaidi porbaudējumi un cēņa, un īpriekšējos raidījumos mēs jau runājam – par pirmajiem kristīšiem, par pirmajiem gadsimtiem, kad kristīši tika vojoti un kādi bija porbaudējumi, bet varētu sacīt, ka šis gaidēšanas un umūda palikšanas laiks arī tagad ir mūsdīnos, tajā laikā, ko mēs katrs izdzēvojam un zinām, ka Jēzus Kristus ir baznīcas golva un pirms mums īgojas tava gudēbas valstībā, lai mēs jo mīsas lūcekļi dzēvotu cerībā un reiz tamā būsim kopā ar jū uz mūžim. Taitot, Jēzus vīnu reizi par visom reizēm ir īgojas dabasu svietnēcā, namitēgi aizlūdz par mums, kā vidutojas, turklot tīši atsagrīzīs debesīs, izpastovēgi por mums izlej svātu goru. Šodien baznīca pīdavoja arī mums ļoti jaukus arī lasējumus, un arī mums tāpat ir jocenšās īsadziļinoties šajos lasējumos, ko pīdavoja liturgija gan nu apustuļu darbīm, gan evangēlijā. Un E, ja lasēsit un klausīsiet šodien svātos misis lasējumus, tad bīži vien teikšajos lasējumus ītirps un parodēts vorts līdzinīgi. Pāvests povuls sastais skaidā no nu savom uzrunom ir tēsis – pasaulē ir vajadzīgi nav skolotoji, bet gan līdzinīgi. Un ir viegli citus mocēt, Daudz ir gatavi dalīties ar savām zināšanām, un īpaši ar savu viedokli, bet ir grūti būt par līdzniekiem un dalīties ar citiem tajā, ko esi pīcējis. Un tas var būt ļoti sāpīgi un smagi. Šo svādīnes svētki arī aicināja mūs katram sev pajautot, ko mēs darām, lai līdzinātu par savu dzīvēm ticību, vai mēs saviem ģimenes locekļiem, draugiem līdzinājam par pīdūšanu, par cerību, vai ar savu lūgšanu sniedzam līdzību, ticību dievam un dabasu valstībai. Un vai svādīnes un svātku svāto misija ir mūsu prioritāte, un to visu cilvēki atcerēsies labāk nekā mūsu gudrus vārdus. Protams, vārdi aizmirstās, bet dzīvis līdzeiba palīk. Jēzus uzkopa debesīs un izvēlējās, lai mēs būtu jo līdzinīgi. Tāpat kā apustulim arī mums ir josok no Jeruzalemes, tas ir no tos vītas, kur mēs šobrīd atcerodamies. Un, protams, ar laipnību, ar cīņu mēs varam līdzinot par Jēzus spēku, par to, kā izpīdot, kā es katram no mums dot jaunu īspēju, ļaujot lobot pīļautos kļūdas un sokt visu no jauna. Un mums katram šeit cerēba ar Jonas pasaulē, kurā daudzi varbūt dzēvoja naidā, dusmos, arī pret Dievu, pret Kristus evaņģēliju un, protams, protams, Nepītiek tikai skatīties uz šo, šo zemes realitātēm un redzēt, cik daudz ļauna notiek pasaulē, ir jāsaskatās arī uz dabasīm. Un šodien šīs, eh, šīs svētki ir mums par īsadrūšanošanos, lai mēs gorīgi atsajaunotos. Un, protams, lai mēs katrs atkal padomātu par savām prioritātēm un atrastu laiku ikdienas lūgšanai, svāto rakstu lasēšanai, svātai misē un, protams, saimtu arī šo gorēgu barēbu savai dvieselē, ko mēs katrs gilstam, gan no nu vārda, gan no nu evaharistijas. Un, protams, arī šo barību mēs gilstam arī, ko klausāmies arī rādījumā, arī raidījumus, kad namam dalību tīšraidēs, gan skaitot un lūdzūtīs rūžu krūņa lūgšanu, gan arī ņemot dalību svātos misis upurus, kas teik raidētas ēterā. Taitot ar kunga debesīs kopšanu baznīca sajam savu siltību, un tas, ko Jēzus darīja savu šo zemes misēs laikā, baznīcai būs arī joturpina. Mēs zinām, ka ka Jēzus pīdeva grākus, tagad jis uztic baznēcai, šo uzdevumu pīdu grākus gondarēšanas sakramentā, Jēzus deve svātū goru, tagad jis uztic baznēcai uzdevumu dovot svātū goru kristēbas īstiprinošanas un ordinācijas sakramentā. Un piec desmit dīnom, kā jau teicu, mēs svinēsim vasaras svātkus un to piec kopā ar apustulīm, kas gaida svāto guru atnākšanu, sacēsim arī mēs. Noc svātais gors, noc un atjaunoja zemes vaigu. Šodien, noslēdzot šos pordomus Dīnas katehēzē, gribu sacēt, ka arī mēs ik viens esam aicinoti dzējot dabasīm, dūmot par dabasīm, apsazinoties, ka reāli pastāv kaut kas daudz vairāk par to, ko redzam šajā pasaulē un apliecinot savu dabasu pilsonību lūgšanā un smeļot spēkus svātajos sakramentos, ko dod mums baznīca. Un Joņa evangēlijā 16. nodaļā Kristus mums ikvienam soka, es jūs redzējušu otkol, un jūsu sirds priecosīs, un jūsu prieku neviens jums nātņems. Paldies, ka klausījāties. Kopā šodien bija ar jums skaits ceturtdienu prīsteris Mortenš un tīkamies jau nokamajā ceturtdienā ar jaunu tematu. Lai jums visiem jauka un svietēga šeit svētku dīna. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!